así que ni me enamoro. Dicen que no entono, así que O'Neill me dobla todos los coros. Soy un cuerpo tengo conexiones y IBM. Si estoy bajando un zafacón de chavo los weekends, tiran fango. Porque tengo un clavo en la Durango y tengo el género agarrado por el mango. Escúcheme, colegas, cuidado con los venenos que tú riegas. Un featuring conmigo y mañana te pegas, llevo tiempo. Matando en estos ritmos, el flow no me soporto ni a mí mismo. Me paro detrás del micro y como que me electrocuta. Abro la boca y todo lo que suelto suena y apunta Y I know me, the one can only, one and only. Me dicen, Goku, los matando, pero slowly, boy. No te hablo duro que la gente se entera. Yo estoy pegado y no invertido ni un bellón en mi carrera. mato ligas las alfombras y mi flor van a gloria. No se me crezcan que sin mí no hay noticias. Si buscas en el diccionario la madre nodriza, te dirán que estoy palqueada, tirando mis cenizas, tirando para la calle a los dementes que hacen triza. Que no ha nacido otra como yo. Humilde pero bien de callejón, cuyuela. Llegó la hora de la secuela. Yo soy la jefa de la vieja y de la nueva escuela. que me cuida mis espaldas y de todo a mí me salva. Warrior, warrior, warrior. Humble pero ando con mi trigger. Warrior. Humilde y a las malas no me obliguen. Warrior. De calle como le gustan más niggas. Warrior. Hijo mío, desde que nace, no creas en los mitos ni las frases. He pedido mil deseos a mil estrellas fugaces. Me recuerdo, me puse el cinturón, prendí las luces, espeté el chambón y dije: Los collares me conducen. Papi, no selles cuando el sueño se te estrelle. Recuerda, solo servirás a uno, el rey de reyes. No te moques antes que el tiempo se te desenroque como mariposas en el bosque. Big up to my crew, the Way, la voice murder. A gangster like me, you never see, you never heard of. Yo mueca, están cambiando China por caneca. te baja las cucharas, que voy una sendeca Boca ganso, cierra la B-O-C-A. Yo nunca salgo sin la G-L-O-C-K. Tú me conoces, mucho bla bla y no has tirado. Siempre te da la garrotera. ¿Qué te pasa? ¿Estás ¿Estás asustado? Así es que yo la llevo a diario, humilde porque yo soy de barrio. Y solo porque solo nací, y si te pones para mí, debes saber que soy un barrio. Así es que nosotros somos los duros. camis la Cami, un laboratorio. Ellos mueca, tranquilo, boy. Tú sabes cómo es esto. Yo, Jaime, la Rock La Inc. white Com calma. Dímelo, Vicente, que não que.